Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Alamin, veselo, veselo, Rasulullah Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Nastavljamo dalje, znači, e, predmet, odnosno knjiga Musalahul Hadisa. Nastavljamo teme koje smo došli iz Musalahul Hadisa. Zadnji što smo radili, radili smo hadis Metruki Munker, gdje smo spomenuli Maruf. Ostaje nam još, znači, još nekoliko hadisa, uh, slabih hadisa, koji se vraćaju na slabost, znači ne slabost u, la, u, la, u, lanc, u, u prekidu lanca prenosilaca, nego se slabost vraća na osobu, raviju koji ima određeni mahan nedostatak. Znači, govorimo o toj, o toj vrsti slabosti, uh, o vrstama hadisa koji se vraća na tu slabost pa smo do sada obradili nekoliko tih hadisa. Došli smo do hadisa slabog koji se naziva El Muallel. Muallel u stvari e, ova slabo se vraća na e, takozvani vehm. Vehm je u stvari greška. Napred, da se napravi nekakva greška. Da se nešto previdi. Da ima neki nedostatak. Nedostatak I taj hadis je nazvan sa muallel od riječi allele juallilu ili allahu. Od riječi ma'allehu, muallun, hadis, neki kažu muallil, neki muallel, a neki hadis kažu hadis ma'lul, pa su uh, učenjaci arapskog jezika kažu da to nije baš toliko književno da se kaže da hadis ma'lul, nego da je spravni reći muallel ili muallel svejedno. U svakom slučaju, znači, ovaj termin je poznat, odnosno, ova vrsta slabog hadisa. Terminološki sad znači taj hadis, ova riječ, pa se male, u stvari, e, ona se može prevesti u praksi na više načina. A male znači može, može biti, može biti bolestan. Ta alil znači pojašnjenje. Alele ju alilu pojasniti nešto. A mualed može znači bolestan, može znači greška da se nešto previdi i tome slično. Ima ona poznata izreka u arapskom poslovica. La ješfi alila, vola jervi galila. Kad se hoće da nešto kaže, da u tome nema fajde. Za neku stvar. Kaže, la ješfi alila, jašfi, la ješfi alila, znači ne, ne liječi bolesnog, la ješfi alila. Ne, niti liječi bolesnog, vola jervi galila, niti napaja žednog. Niti liječi bolesnog, niti napaja žednog. To je izreka sa kojom se reč la jenfa. Jer su bi rekli, mislice, ma jenfaš nema koriste, ma jenfa šeit. Znači, nema koristi. Za ono što čemu nema koristi, nema fajde, gdje se bez veze radi, bespotrebno, Zato se zato postoji izreka la yashfi alila wala yervi galila, a to bi što svako znali učenjaci ovako za neka, neka tumačenja i e, zabludjele stvari, reči pojašnjenja i bavljenja nekim stvarima pisanjem u kojim za koje se kaže kaže la yashfi alila niti niti ovaj niti liječi bolesnog, niti nahrani, niti napoji žednog. Znači nema fajde u tom govoru. Bez veze. Kod nas to bosanski bi rekao tarlaha, ono, onako. Eh, Znači, definicija ovog hadisa, muallel, kaže, ovo je hadis, alladhi utulja fihi ala illatin taqdahu fi sihatihi ma'ana zahire as-salametu minha. Kaže, to je hadis za koje se utvrdi da ima ille. A Ille znači u ovom slučaju mahanu nedostatak, grešku. Ima grešku. Takdahu fi siha. koja, nar, e, koja e, narušava vjerodostojnog stog hadisa, kaže ma ana zahire a vanjska, znači vanjska stvar, s vanjske strane kad se gleda hadis, kaže se lamet vino, da je s vanjske strane hadis u redu. To znači, da je riječ o hadisu koji po vanjskom tretiranju, znači ravije, pouzdane, spojen lanac, prenosilaca, hadis je dosta regularan, tekst hadisa nema nešto neobičan, znači koji hadis vanjštino gledan regularan. Međutim, ima neki belaj unutra. Ima neki belaj, a u stvari to ispadne da je to neka ko neka skrivena. Znači, zato su učenjaci rekli, kaže, da bi neki hadis bio muallel, kaže, on mora da ispuni dva šarta. Znači, da ispuni dva šarta. A to je, kaže, da ima gumud i hafa, da on ima nešto skriveno u sebi neki problem. Zašto skriveno? Znači, ko ne može svako znati taj problem koji ima u hadisu, koji, koji mahana, ne može ga svako vidjeti, ne može svako ga znati. To je jedan šart. Kaže, a drugi je šart da, da ta mahana, koja ta skrivena mahana, da ona narušava vjerodostojnost hadisa. Znači, šta to znači? Da, znači, da može biti neka skrivena mahana unutar hadisa, a da ona ne narušava da ona ne narušava vjerodostojnost hadisa. Pa zato kažu učinjaci, znači ne može biti hadis muallel, U stvari u ovom slučaju misli se znači hadis koji ima određeni poremećaj, neku grešku, skrive, znači on ne može biti hadis taj a da nema nešto skri, e, da je u njemu a da nije mahana u njemu skrivena. Jer ako je mahana svima vidljiva, jasna, onda bi potpalo pod neki ovaj drugi poznati hadis u kojem ima slabosti. A ovako kad ima neku skrivenu mahanu, znači to, znači to obično su menšio to posle ko to u stvari može utvrditi, to ne može bilo ko utvrditi. Dobro. Znači e, vanjski dio po vanjštini ovaj hadis izgleda u redu, sasvim u redu. Spojen lanac prenosilaca, ravije pouzdane, sve je okej, okay, tekst je u redu, a onda dođe neki učenjak i kaže ovaj hadis je mu'alil ima grešku. I, e, znači, ovdje da naglasimo, znači, e, kad su učenjaci govorili o toj vrsti hadisa, e, i pokušali da je definišu, da, da je opišu, kažu taj hadis, taj kaže hadis, znači, uh, da bi, da bi bio muale da bi znači da bio hadis koji ima slabost koji ko, jer mi radimo sad govorimo o hadisima koji su slabi kaže ova vrsta hadisa muale kaže mogu se podijeliti u dvije kategorije znači a to smo malo prije znači prva kategorija da ta skrivena da skrivena mahana unutar hadisa da ona bude da se vraća recimo da ima ravija za kojeg da utvrđeno al nije to tako pojavna stvar i poznata znači zbog, la, zbog laži od strani ravije, zbog njegove gafleti i kaže zbog lošeg hifsa. Jedno od te tri stvari može biti ila, a koji uglavnom nisu poznati, nego zna naju samo određeni, određeni hadisi i hadisi, naravno oni moraju potvrtu, moraju imati dokaz za to. A druga vrsta, da, da neki hadis ima ne, neku mahanu nedostatak, neku grešku, nešto je, nešto je ovaj previđeno u tom hadisu, a, poput toga da, je, da se smatra da je, da je Mursel, a on je u stvari Mevsul spojen, a on misli da je Mursel, da je rekao Ashab, ili obrnuto, Mevkuf, da su riječi Tabina, ono nisu riječi Tabina, nego Mursel, tako dalje. Ovaj, a ta, to u osnovi u stvari ne narušava hadis. Znači, utvrdi se ta stvar, a u stvari hadis je na drugom mjestu spojen, tako dalje. I kažu hadis je muallel, znači on ima, ima tu neku grešku, međutim nije, nije slab Hadis. Znači, tako da se ta greška male dijeli na ona koja ne narušava vjerodoslovnost hadisa i ona koja narušava vjerodoslovnost hadisa. To je rezimije priče, da se ne, da se ne, ovaj, ne vrtimo u krug. E, najbitnije ovdje stvar znamo da u stvari e, ovaj, ovu vrstu slabosti u hadisu vidi se iz definicije. Znači, ovo je jedan od, jedan od najpreciznijih dijelova a, a, a, znači, e, hadijske nauke. Znači, E, ne može znati osim zaista znači koji je na najvišem stepenu učenosti u hadisu i e, zato znači kad učenjaci govorili ovo o vrsti slabosti u hadisu znači ovo znanje vraćaju na nekoliko učenjaka muhadisa ovog umeta znači ovo ne može bilo ko ovo čak ne mogu jel mnogi poznati muhadis koji mi znamo nisu bili na ovom stepenu znači za ovu vrstu hadisa vidjet ćemo poslije šta, šta je potrebno da bi čovjek utvrdi ovu stvar koliko stvari šta da uradi za, znači kaže ovu uh, znači uh, da bi neko upoznao za e, tvrdio da neki hadis da je on muallel da bi došao sa i utvrdio da ovaj hadis ima slabo sa ove strane znači on mora biti kaže uh, od uh, e, najveći muhadisa poput kaže Ali ibn Medina Ali ibn Medini koji je bio koji je bio znači od hadisa koji je poznavao ila la hadisa ila znači skrivene slabosti hadisa neki koji ne može bilo koji mu hadis znati mm također ima Ahmed uh, Imam Buharija, eh, Ebu Hatim, znači ne Ibn Ebi Hatim, nego Ebu Hatim, njegov otac, i Dare Kutni. Ovi pet učenjaka, oni su poznati po toj, po toj sposobnosti. Znači, oni su bili, čak imaju svoje knjige. Svaki od njih skoro ima knjigu u kojoj je govorio o tim vrstama hadise, pojašnjavao te hadise u kojim imaju te, te skrivene mahane ostaci, a vanjski, vanjski dio hadisa u redu. <clears throat> E, <clears throat> eh, postavlja sad pitanje, ovaj, jel se ova skrivena, skrivena eh, ta eh, mahana u, u hadis koju zovemo Alel, koja narušava vjerodostojnost hadisa, da li se ona vraća na sened ili na, ili na metn? Gdje biva ta? Da li se znači na sened lanas prenosilaca ili na metn? Ispravno je da može biti i u metnu, a što je u stvari u jako malo hadisa. U jako malo hadisa e, se vraća e, problem hadisa da budemo alel, znači sa greškom, vrlo se malo vraća na to da je greška umetnu. Umetnu misli se tekstu hadisa. I navodi klasičan primjer tih hadisa, to je ono negiranje učenje, bis, učenja bismile u namazu. Učenja bismile na početku fatihe. U hadismu o kojem je došlo, to je tema za sebe došla tu iz hadisa, e, da došlo nekim hadisma negira zvuči bismila. I, I onda je utvrđeno da tu stvar postoji tu, tu znači, e, ti hadis kojom je došlo negiran, da je to malilo u smislu razumijevanja toga da se uopšte ne uči bismila. Jedno je da se uči na glas, a drugo da se uopšte ne uči. Razlika između toga dvoga. Većina hadisa, u stvari koji su malili, se vraća na sened, na isnad, na lanac prenosilaca. I uh, uglavnom taj lanac prenosilaca može se desiti da je, da je problem bude uh, u vakfu i irsalu. Znači, da problem bude u tome da je to mursel, da su to riječi, da su to riječi ashaba ili riječi tabina, a da su podignute e, i pripisane poslanik Sanselem. A onda dođe učenja koji, e, poput ovih učenjaka, gospodina Ali ibn Medine, Ahmed Buhari, Dare Kutni, Ebu Hatim, e, da oni, znači, e, obično su oni govorili o tim vrstama hadisa i utvrdili, e, utvrdili te hadise, ukazali na njihove greške te koje imaju koje, e, u, u tim hadisma. Znači, ti hadisa, znači, on su poznati, znači, imaju ti hadise, o njima je govoreno. Naravno, pazite ovdje kad kažemo da neki od običenjaka utvrdi za neki hadis da ima, da ima tu grešku, vidjet ćemo s druge strane da imamo hadise koje smatraju da su ti hadisi u redu. Znači, recimo, dođe vam tamo Ibn, e, ovaj, Ibn Hibban, Hakim ili šta ja znam, e, Tirmizi ili ovaj, ili onaj učenjak, kažu hadis je vjerodostojan u redu, a onda kažemo, a, kaže, ima problem u hadisu, što? Kaže, ima Ahmed je rekao da je hadis mu'alil ima, ima ile, ima grešku neku skrivenu. To ima Ahmed pojasnio gdje je šta je, a ovi, znači, po vanjštini hadisu ocijeli da je hadis u redu. Znači, po, po vanjštini hadis u redu, ali ima skrivenu mahanu, o tome je riječ. <clears throat> Uglavnom, znači, e, ako, ako sad postavite dobro ka, hadis Mu'aled, znači mi, pošto ga svakako obrađujemo u oblasti e, poglavlja hadisa, slabih hadisa, znači hadis e, za koji se kaže da je Mu'alel, on, on se tretira da je hadis e, da je hadis hadi, da je hadis slab, daif, la juhteđu, e, znači ne može biti dokaz, argument za ono što je došlo u njemu. E, <clears throat> i znači e, jer narušava neki od šartova vjerodostojnog hadisa, a to obično pojašnjavaju učenjaci koji su govorili o toj temi. E, ako bi neko pitao, pa dobro, na što se vraća taj slabost? Šta je to? Je to nešto skriveno? Možemo mi iskontati, ne razumijemo. Ili... Glavno, ta slabost se vraća na to da bude, recimo, teferru ravi, da se ravija izdvoji sa nečim. Ili da dođe ravija sa nečim, okala fetum, gajr, dođe s nečim, pa se razkuje od drugih ravija koji spremljaju taj isti hadis. Ili da bude takozvani karajn, znači uh, ima stvari, uh, indicija koji povezujući ono prijetovno dvoje i još nešto drugo, treće, pa se, ono, pa se zbog toga had, hadis taj smatra da je, da je muallel. Ja ću vam navest klasičan primjer od tog muallel hadisa, a to je onaj hadis ovaj, za učenje, za učenje ovaj, fatihe nako, iza imama. Od, od, od Ubad ibn Samita, onaj poznati hadis, onaj, koji je bilježio u Tirmizi u kojem je došlo da je poslanik sada klanjao namaz i kad došao namaz rekao čujem vas da učite i za mene. La takroš, ja nemojte ništa učiti. Il, osim šta, da bude fatiha. Bi fatiha tel kitab. E, taj to, u tom dodatku što je došlo da ne uči ništa osim, fati, e, ovaj, osim fatihe, taj dodatak, taj hadis, taj dodatak što je došao, znači on je mu'allel. I sa se danas dokazuje to da treba da, da se mora za imamom učiti Fatije, ako imam uči na glas, ovdje govorim, ako imam uči na glas, se mora s tim, do, do jedni, jedni najjači argument, ima neki drugi slabiji argumenta. Ovo je najjači argument, da je taj hadis vjerodostan, ne bilo dileme toko da, dileme oko toga da je vađib svakom pojedinačnom koji klanja za imamom, koji uči na glas Fatihu, da se mora proći Fatiha. Zajedno, uporedo sa njim, ili nakon što on završi, ili prije toga i poslije toga, svejedno. Međutim, uh, hadis, hadis ima ovaj muallalja, to je muallal, znači ima više grešaka. Oni koji su ga ocijenili, eh, znači preko deset velikih muhadis koji su ocijenili među njima Ibn Ređeb, ima Mahmed i drugi, Ibn Tejmi, tako da ne govori. Uglavnom, ovaj, koji su ocijenili da ima slabosti, po, po, svrstavaju ovu vrstu. Muallal, što? Zato što ima drugu skupinu koja je da je hadis u redu. Mnogo učenjaka, muhadis koji kaže je hadis u redu. I onda je sad, znači, to stvar, ovaj, stvar, znači, uh, uh, ocjene hadisa, tretiranje od, od, od strane mu hadisa. Ali, znači, kad star hadis nazove, kaže neko, kad oče kaže šta je problem hadisa, kaže, on je što? Pa ima, kaže, ima, ima, ima problem, ima greška. I onda sad detalje, kad se tu obradi, a sjećat, mi smo imali deset posebno o tome, kad se obradi unutar tog hadisa, vidi šta je problem to hadis znači, ima, ima, znači, veliki prigovor, znači, ima e, oko a, četiri, znači, četiri velika prigovora na taj hadis sa strane, naravno, slabosti, prihvatljivosti i tako dalje. Dobro. Uh, <clears throat> primjer ovakvog hadisa, aj navešao jedan primjer da ne, ovaj, da recimo da bude e, da bude određen slab poput hadisa kaže had, gdje je došlo da je, je hadis male na osnovu seneda lanca prenosilaca hadis u kojem je došlo kaže da prenosi Jala ibn Ubeid an Feuri an Amr ibn Dinar an ibn Omer merfuan od Jala ibn Ubejda od imama e, Sufjana Feurija od Amra ibn Dinara od Ibn Omera. Da je poslanik sallallahu alejhi ve rekao el bay'ani bil khiyar. Kupac i prodavac su ima izbor. Te sadisa, vi to znate. Ma lam yatafarraqa, sve dok se ne razdvoje čime tijelima. Kako kako to pojasnio Blaž Omer dok su dok su jedna na istom mjestu i tamo da dogovorili trgovina ako jedan od ustava ima pravo imaju e, pravo da, da, e, da poništi trgovinu kad se razvoji tijel jedan ode tam jedan ovamo znači pala je trgovina taj hadis iako došemo tefeku na lih u ovom rivajtu ovdje što ga spominjemo kaže hadis ovaj, ovaj, ovaj rivajt ovdje što smo ga spomenuli on je muallal što u ovom rivajtu zato što ovdje ima kad je teori prenosi od Amr ibn Dinara A u stvari, Amr ibn Dinar, taj ravija u stvari ne postoji, nego u stvari Abdullah ibn Dinar. Znači, e, pravi, e, e, ovaj, znači, znači tekst hadisa u redu, ali sened lanas, lanas prenosila se ovdje greška, ima grešku. Znači, ima greška oko ravije. Jer ova, znači, što oko ravije? Zato što su i Amr ibn Dinar i, i Abdullah ibn Dinar, obojica su pouzdane ravije. I ono ne utješe na, na vjerodosnost teksta nego problem je što je zamijenjene su tu ravije. E, zamjena ti ravija, kako se dešla, ko je to radio zamijen ravije, to, no, to je sad priča za sebe, znači to je to što se dešava greške, zato se ispituju, e, e, zato se ispituje, znači lanac prenosilaca hadisa. I to je ta greška, i učenja su kazali, to, taj, taj rivajet je greška. Pa što ovo nama dođe na ono, Košpansko selo, pa mi govorimo sa Senedom, ovaj, mi, nas je bitno samo tekst, jedva tekst zapamtimo, ne znamo tekstova, ne govorimo ovdje, znači ovaj, kako su učinjaci morali znati ove stvari. Uh, kako su morali znati ove stvari, kako su ove stvari začale, ono se pojasnilo se to pitanje da u stvari koliko je za ovu nauku potrebno da bi čovjek došao na ovaj stepen, da mogu, e, da mogu jedan hadis da ispita. On mora sve moguće rivajete tog hadisa da sabere na jedno mjesto. U svim zbirkama hadiski. O svi mogući koje je prenosio. I tekstom i metnom. I metnom, pardon, tekstom i, i senedom lance prenosilac. I sve to sakupi i e, napravi upoređivanje. I rave i ostalo. Znači, to, to je ogroma trud, to je nevratna stvar. Znači, zamislite da mi sad nas neko zaduži da neki hadis koji govori o jednoj temi, da mi saber sve hadise na tu temu. Znači, sve, ne hadise u istom kontekstu, u istoj temi, nego hadis koji govori o tome, da mi saber sve hadise o e, u jednom, znači, jednom tekstu po, ili po jednom senedu. Znači, to je ogroman trud, to, to puno zahtjeva. I onda sad kad napraviš usporedbu, prilikom uspored, pravljena uspore da vidiš da nešto neštima, nešto nije u redu. I kako se otkriš šta nije u redu, znači tu moraš naravno poznavati i ravije, e, njihovo vrijeme kad su živjeli, koja generacija, koja tabeka, koju generaciju živjeli. Znači to je, to je nevratan posao koji mi ne možemo razumjeti, a kamo da ga radimo. Znači, znači to, je stva, to je zaista velika nauka, to je ogromno znanje da bi neko došao na ovaj stepen, mi pokušamo ovako da pofatamo terminologiju, a da neko dođe na stepen da ovim se može stvarno baviti, znači najviše, najviše to može reći, ovaj, rekao taj, taj muhadis ovako i tako je prenio, idem velje selam aliku i, i to ako ufatimo dobili smo i vraćamo na najispravnije. A ovo da, znači za ove stvari, da, neko, da, da se neko može upustiti ove stvari, bavi se sa njima ili da je razumije samo, znači zaista zahtjeva, zahtjeva puno truda i puno znoja i puno podataka, puno znanja koji se treba vratiti mnoštvo knjiga. Sad možemo reći, čak ima neku olakšicu, jel imamo ovaj kompitore, pa ukucaš, pa nađeš jednog ravija, pa porediš, pa ovo, pa ocjenu, ocjenu ravija, ovaj, e, njihov pouzdanu, sve to možeš nekako naći na kupiru. Ali opet, znači, kad sve preko kompitera radio, ima da se, ima da se mnogo umoriš, samo da za jedan, za jedan hadis, jedan lanc prenosaca da, da tako, tako nešto sakupiš. A kamo li prije, znači, morao si knjige i knjiga da, da, da, obiđeš, da nađeš, da skineš. Trebaš znati u kojoj knjigi ima uopšte. I ako ne znaš, moraš preješ preko knjige, preletiti. Znači, to je nevratno ogroman trud. I zato, naravno, ne imam hadisu po tom pitanju, znači, bili ovaj, na, na, na velikom, na nevratno velikom stepenu ovaj, i znanja, i pouzanosti, i džuhda, i truda, i tefika da lađe da dadne, da mogu da se mogu baviti ovim stvarima. Od najpoznatijih knjiga vezan za, za hadise Mohale, to je knjiga od eh, Ali ibn Medine koji je prvi pisao Kitabu Ilel se zove. A onda Ebu Hatim, Ibn Ebi Hatim, sin od Ebu Hatima, napisao ilal hadis, takođe u kojoj je pojasneno. I imamo imama Ahmeda, njegova knjiga El ilal Wal Marifetu Rijal, <clears throat> takođe od Tirmizija, Tirmizija je napisao, pa je ovo prijethodno, ilal Kebir Ilel Sagir. A onda imamo Dare Kutni, on je došao i sakupio, ona najbolja, naj, najopsežnija, sakupio sve ovo što je bilo prijethodno u jednu i dodao od sebe, a to zove El Ilele Varide fi hadithi nebavije, po tim naslovom ona najbolja, najkvalitetnija. Uglavnom, pazite, eh, u mnogim hadisma gdje treba presjeći po, po nekom pitanju, da li hadis u redu, nije u redu, moram se vratiti na ove učenjake. Da li su taj hadis obrađivali u svojim ilelima? Da li ima nešto skriveno da nije u redu? znači to je Ali ibn Adina, Ebu Hatima, ili Ebne, e, Ibn Abi Hatim ga prenesio svoga oca za neki hadis, to je kapak u pitanju hadisa, ocjene hadisa. Od imama Ahmeda, Dar, Dare Kutni i tako dalje. I narod Buharija, znači to, to je doktor mu hadisa. Znači, e, moraš se vratiti na njih za neke ove hadise koji, oko koji postoji veliko razilo, jer jesu u redu, nisu u redu. A onda neko kaže, e, dođeš mi s hadisom koji ovi činjaci nisu čuli, zato je hadis nisu govorilo o njemu. Znači, kakav je taj hadis koji ne znaju ovi činjaci, nisu govorilo o njemu, nisu, nisu, nisu svojim knjigama. Znači, tu hadis, znači, možeš tekstskom, odnosno sa njim, jel, možeš vježbat pisanje. Dobro. I sa ovim završili ovo, smanak Allahum edhe vam ti kaška da je lalete, sa koliko je to belik, da ne da obrađimo. Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam,